അടുത്ത കോലോ ശ്ലോമി ദാബോ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ താഴെ പറയുന്ന വിധമാണ് the first line and the last line are equal in music there are two middle lines with different music but equal ഇത് ഷിഹോലോത്താഹ്മേ മേനാൻ എന്ന കോലോയുടെ രീതിയാകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ പാടുന്നില്ല for example the first stanza that is number one only ശ്ലോമേദാബോ മെൻ റൗമോ യദ്ഗാബരിയേലേ സ്ഥാദ ഓസുമാരിയം തൂബോനീസോ ബ്ലേവോ മോറ മെക്കുമേനേഖദോന എല്ലാറ്റിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാത്രം പാടിയിരിക്കുന്നു ഹൈക്കാൽ കുതിശുംബ ഗൗനോ സറസ് കതുക്കോയിമോ വസുബാസദാവീദ് നമ്പർ ത്രീ सिक्स मोरो बासो बारो सेंस बोला सेवन वहायूं दासे ताई मो एट പതിനൂന്നോകായോ ബസറുദാമിലെ ഹദോസോ സ്ലീം നെക്സ്റ്റ് കോലോ ഏനോ നൂറോ ശാരീറോ The music of this koro is as Shilomedabo. Only there is a difference of the structure. The structure of this follow is like, like uh, the following. Two first lines are equal and the last line also is like the first, first two lines. And there are three mid lines with different music. I shall sing one chorus only. Number one. कोई मो मारियल फस्ट लाइन मारा कोनू सी दे मां त ख़ुशल हेबी सो इस इज़ सेकेंड लाइ finusa മറ്റ് എട്ടു വരെയുള്ള രീതികൾക്ക് ഈ പ്രമാണം സ്വീകരിച്ച് പാടിയാൽ ഒത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പാടുന്നില്ല മുഴുവൻ അടുത്തതായ ഓരോ നക്കുസ്രാവുമോ നമ്പർ വൺ साइमेन को मरियो ब मारिया तहन सत न तर सग लीले तुखरो ने तोबनी सोसलो हवे मलोल बसलो सेबो छो न मिल बी सौ तय मलपू सो दोल स्मेनि कीशे मे दे दो लो महनो बेसरो लो हले बुधिनो शोलोसिले तूं बोराबो शो वे सिहदर मुहो फ्रो ओम सो हा की लंकायो वेरो न तग मलकूसे روكاديشو درحمينوي دبنو رو صيفو حسنان شيهم باياول سوني فرديسو دملك لاره معو في ملكم شيهم ترى إيدا هنونو सिक्स मंदु दे मेबो दूे कृष्ण दमल सरी कलो सर विशीली शफिलो बू बेवन आई लारी मी बरशु मे दाम शी हो मे महोनो बे मिथन मिं न फो मिथनी दाही मीन ते رحب دے دی لوقدد برفوق دونو من دم لي حاسي وقصل المنذ ليتلي وقصم حالتين فوروكا بين اسكن شنمالا خيب نستمكن بأوبدا بروحهم slave. Next call, oh, Bharata Rishis, number one. so anasu maras Mariam Dilete Laburom Wamkarli लल्मी न हे सोमरियाम रुम ए हरे रुम श्रो सहनता दास 3 لكوبنا هيرين دومين ببريسو بي وشليه موران بسبارسم نحرو كروين دال والمومان هرن أم फो पोइ सहाय वे लू न हमा लुया वाब हेलकार दे सिक्स बोन दोवियो नुमे बीसो गा नमू मर पास तरो दुबे सुमेकार बुअ हर मां उन एतिरो दे बे सुमें أني داود برودا درفو قدوناو واودي حيمين بيم ميسي سند طارتل يرسن مالكو سوها يدلو برين نم حاليل ويا أو حاليل ويا تام مثباس من سليم नेक्स्ट कलो लोक मरियो त मारकीअ लेख मेवन दुखरो नो बसमरो बसलो सो शूरो देवेलुखरो लेतो शुभ हो बारा दुन बारक सु बुकार सुते भगमरबो वहे फोरे शुभ मु शु होरो छोले दफ़ो मरो शुभ हो श्री त दोन कुलग फुल है मुनू स्तु समे ही बे लहर कन्ब के अमेनमी नो गोदे क्लेर हैंस आर हाधूमो सौ रु दुस्तलहशि वरहं तूनो वेदम सेहो वनसुरो नईकर आयो लोतार कंडीन मे त तूफरो वी जग रह में फगरो बो सहासिस हेमे सिक्स टू टाइन लो कुयो केनोलो बि शो बसनी ऊसे चगोलरी सो हर मी हारो बेसुमर के सु श्रो नगायो मत दे में के मो गु मानो न सवा ब मोनू सो पतिलीशो मेन 你是的是礼佛。Day two. Lokumoriyo korenan dolo daronan obisho basari use shagashola. ते नंबी शासो सेवन या सुर में सर असरो दीसो लोम कोनो का दे स्वाके दो मीर न कुर मौ मिताम मुन सगो रसे मेंग सोतु हम हैलो दव से कूहे ही दुशी हो लो ते करल पुल मोय मेंदु फुरोनो को मेतु लह बोलो मेंगकेतुं बरहीबूसो लु रेदु बरमो लुषेतल ते सो मरेतुन నమః ఓన్ దియల్ దహోదోదు కుసువే సరా హమలైన్ షేక్ నెక్స్ట్ కోరో దహతోలోనే అతే ఇసి ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 12 బతవరేసి అగుండో వచ్చే లైన్ మాత్రం పడగయా మూనే తుల్య లైన్ కూడుంబో ఒరు స్టాన్స్ర్ అవును అది ఓరు లైన్ నంబర్ 1 for এমার সদে মনাও সুকই কুন্দ হলেন উলসনে সাইবার ফাগারাই কুন ফাই সবাহলাম জিহ আর বীর ইসেব Six. sodalasho moroitom. Six. Bedun in the safaro kadi udavit baite dalo sharidan Seven. Basaromili. बे भग अधो सो तु बसो नुन एठ सरू सोरानी दे श्री श्री कोलो लोलिनो लोल बोन सुल्तो कसियो लारो सु सोला फो को सोहारे शो सोमल्स वे दुखरो नो दाम बारको लदाो यलद बबु सोलो सो मोरियंसेह फुकुंदकु बो हरिया सोसो ही रुर शरीक़े देन बोरहन बेशमरो ते वलूल सोन हुफ़री लो तेसार हर कलोल David malkowan biyo sama ruwe marmasumu ronda hamshi nuhat rahimelaya loho sugo ashigain من أولاد صاري دي حالي دويا راحي ملايك Six. Morani saraha melin moran kabil tishme shattan wasara.